31 birinchi o'gdilmish alika ulug' hojiblikqa qandoq odam kerakligini aytidi o'gdilmish javob berib so'z ochdi alik uzun yil halovatda yashsin dedi ulug' hojib intayin ishonchlik chin bo'lishi kerak chinliq bilan yana dini komil bo'lishi kerak asli nasabi yaxshi va mijazi muloyim bo'lishi lozimki u xalqqa foyda yetkazib yorug'likqa chiqasin tegi tahti yaxshi bo'lsa kishi yaxshi bo'ladi yaxshi odam xalqqa yaxshilik tilaydi yaxshi kishidan yaxshilik yemak ichmak kiyim kechak va ot uloq keladi mijozi muloyim bo'lsa dangsab so'zlaydi dansab so'zlayoladigan kishining ishlari qusursiz bo'ladi xos hojib ko'zi to'q hayoliq va xushpeil bo'lishi zerak ham har xil bilimgi ega bo'lishi kerak ko'zi to'q kishi ishda para olmaydi hojib para asa bey kulkiga qoladi para o'ngishliq ishni buzadi para pishqan ishni ximiga yandırdı. hayoliq xushpe'il va mijazi to'g'ri bo'lsa uning harakati va so'zidan yaxshiliklar keladi hayoliq kishi yomon ishlarni qilmaydi yaramaslarga yaqinlashmaydi kishiga qo'pollik qilmaydi siliq xushpe'il kishiga davlat yarishadi siliq bo'lsa baxtga loyiq bo'ladi zerak bo'lsa molga muhtoj heris bo'lmaydi bilim bilsa ishni yengilmaydigan bo'ladi bilimlik buyuk kishi bak yaxshi aytgan bilimlik kishi o'z nesibasiga to'liq ega bo'lolaydi baglarning ishini qilish uchun bilimlik bo'lish kerak bilimsiz kishi hech qandaq ishga yaramaydi kimga bilimdan o'lish tegmagan bo'lsa uni tirik demay o'lik hisobla inson bilim bilan yuksilib shuhrat topadi hammadan ustun turadi har qandoq ishni o'rniga olaydi bilimsiz kishi quruq so'lab rasmdir bilimli kishining o'rni ko'kdinmi egizdir hojib ishda aql farosatlik va sagak bo'lishi kerak kishi sagaklik bilan ishqa rang beralaydi aqlning foydasi bakmi ko'p ko'p yaxshiliklarda aqlning o'lishi bor aqlsiz kishi u mevasiz daraxtdir osh odam mevasiz daraxtni nima qilsin aqlliq kishi erishiman desa ikkala dunyoga erishalaydi esil atalsa aqlliq odam atiladi aqlliq bilimli kishi shundoq kishiki u kishilarning xili xalqning oldidir hojibning o'zini chiroyi ko'rkam choy soqili ratlik ovozi yiqimliq va jarongliq so'zlari iniq bo'lishi kerak chiroy shaklining ko'rkamligi kishilarni so'yindiradi kirib chiqsa mardoniligi o'ziga yarashadi choy soqili yasalgan mardona kishining salopati bo'ladi bu salopat kishi uchun hurmatdir hojib taqvodor dindor pok bo'lishi kerak tabiiti pok bo'lsa har kitimi pok bo'ladi taqvodor pok va dindor kishi kishilarning barcha ishini erinmay qiladi taqvodor kishi boshqalarning qayg'usini qiladi taqvodor kishi kishilarning yaxshisidir hojib doim boshqalarning ko'z oldida bo'ladiganligi uchun uning yuzi ko'zga chiroyli ko'rinishi kerak bu ko'rkam yuzni ko'rsa chiroylar so'yinadi ko'ngil echiladi jon oziqlanadi buningga taqlidan bilimli kishi shundoq deydi bilimlikning so'zini tut ey xushbeil kishi chiroyining ko'rkam bo'lishi bak yaxshi bir holdir chiroyining ko'rkamligidan ikki ko'z suv ichadi bo'diying go'zalga boq va uni talay deb bil ishing yaxshi bo'ladi ko'p so'zni qo'y hojib as hushluq bak aqlliq bo'lishi kerak mijozi ig'ri besiq bo'lsa texmi yaxshi as hushliq kishi so'zni unutmaydi as hushi bo'lmasa so'zida turolmaydi as hushi bo'lmasa kishi do'st tanlayolmaydi aqli bo'lmasa kishi ishni ro'naq topqizolmaydi as o'shi yo'q kishilar quruq joziq o'xshaydi ko'ngil qo'ysa inson ko'p ishlarni qila qilolaydi hojib bak aqlliq kamtar muloyim bo'lishi kambag'al to'l yetimlarga mehribon bo'lishi kerak zerak bo'lishi va qonunni puxta bilishi kerak dunyoning borliq zinnati ziyraklikdan keladi dili kamtar bo'lsin hammaga kichik peil bo'lsin tili yumshoq shekardan shirin bo'lsin kishilarga ochiq chiroy bilan kulib muomala qilsin yaxshi ish harakati bilan odamgarchilikni ado qilsin kamtar odam nima deydi angla ey baxtsiz ko'nglingni tilingni kichik tut ko'ngilni kamtar tutsa kishi baxtga erishadi kulgan chiroy shirin so'z hamma kishini atrofiga to'playdi xush chiroy shirin so'z bilan inson qalbi issaydi. har qandoq kishi qalbini isitquchiga asir bo'ladi ojib savrchan va o'zini tutaladigan bo'lsin ko'ziga ehtiyot bo'lib til va so'zini tiysin qo'liqi sagak aqli va bilimi kang qiliq va harakatlari to'g'ri tili bilan dili birdek bo'lsin barliq hunar fazilatlarni to'liq bilishi xat اشک olishi hamma لازم. bilimi بو lozim qara bu bilim fazilatlarning hammasi bo'lishi kerakki buning bilan ulug' hojibning yuzi یورک bo'lsin diqqat qilsang xizmatlar ichida eng inchki xizmat hojiblik xizmatidir hojib martabasini oladigan kishida mundoq bir necha shart bo'lishi kerak shuning bilan u oldiga o'tib kishilarga yo'l ko'rsatalaydi bir shoirning so'zi buningga o'xshaydi shoirning bu so'zi bilimsiz uchun ko'zdir hojibliqqa oldi bilan muni o'n narsa kerak o'tkir ko'z sagak quloq kang qo'saq o'sni chiroy qaddi qomat til idrok aql va bilim bularga yarasha yaxshi huy peilmi bo'lishi kerak ali qancha uzun yil yashasin ulug' hojib bagning ko'rar ko'zidir qonun nizom qoidalar inchiki xizmatdir ulug' hojib ado qilsa yo'l va eshiklar echiladi Buningga taqlidan bir olimning so'zi esimga keldi. Anglığanlar ko'ngil qo'ysin va o'zlashtirsin. Bu hojibliq ishi ulug' ishdir. Buni kuchli kishi bo'lmasa boshqa ep chiqolmaydi. Hojiblik qilsangmi yo baglik qilsangmi, hol aytquchi cho'ng kichiklarni qabul qilishing kerak. Hojib xazinachi, putikchi yoki ish bijirguchi, mashinachi muzduz hunarvan bilan munosabatda bo'ladi yana yot elchilarning kelish ketishlari ularga tegishlik sovg'a inom berishmi hojibning ishi ularning yotoqlarini oziq to'likini ko'zdan kechirishi ehtiyoji bor yoki yo'qlariga tadbir qo'llanishi kerak yo'l ig'izida turgan kishiga boshlamchilik qilishi qoida yo'sinda xato qilmasligi kerak Kəmbəğəl, tul yetimlər hal əhval etsə, onun barını anlab, bəlkə iltimas qilishi kerak. Zulm ko'rib hol ahvol aytquchilarni qarshi elishi va yo'l ko'zitishga jur'atlik bo'lishi kerak. Yana ichkiri va tashqiridagi nomuvofiq ishlarni ko'rganda tanbih berishi, to'sishi va to'liq tugutishi kerak. Ana shundoq nurg'un rasmiy ishlar borki, bu ulug' g'ojibning qo'li bilan hal bo'ladi bu ishlarning hammasiga uningdan yordam keladi agar ishlar buzilsa qilinmay qolsa hojibdin bo'ladi ey elik g'ojiblar ehtiyotchan bo'lishi kerak u bir necha yerda ko'p g'ayrat qilishi kerak biri bagning so'ziga qattiq amal qilishi ikkinchisi aql bilan havoyi havasni yo'gallishi kerak uchinchisi qobul vaqtida o'zini hushyor tutishi hammili so'zini ig'izdan chiqaribyotmasligi kerak barcha ishlarni para olmasdan qilishi yiroqlashgan kishilarni bakka yaqinlashtirishi kerak ey ali bir odamda bu ishga odat bo'lsa uningga ish berma qo'lini uzartma biri yolg'on so'zni ko'p qilsa yana biri agrilik qilib o'zini har ko'yga solsa bu ichki odat kimda tang darajada bo'lsa ay alik uni o'zingga yaqinlashtirma yana xizmatchiga yo'liqadigan uch ish borki uningdan saqlanmasa o'z beshini yeydi biri anglagan so'zni qattiq maxfiy tutishi yana biri nochor ishni ko'rganda darhol ko'zini yumib olishi kerak uchinchisi o'zini tutishi va to'g'ri bo'lishi lozim shundoq qilgandilar kunlarini xushalliq bilan o'tkazadi bilimlik va dono bag angla bu so'zga amal qilsang san uchun bak yaxshi bo'ladi beshingni desang bagla so'zini so'zlama va algi gunohkor bo'lib o'z beshingni yema avomlar algi gunoh qilsa beshini yo'qitadi gap so'zda xatolashsa kishini sundiradi layoqatsiz odamlarni ko'p ko'rgan edim alga qarshi gunoh qilib beshi kesildi ko'p angladimki to'li so'zlaganlarning ko'ngil siri ichilib levini tishlab yaralantirgan edi yana olim donolar bundoq aytishgan ediki o'zini tutolmaydigan kishi beshini yeydi hojiblar o'zini alohida ko'zitishi lozim qobul vaqtida ko'ziga iltimos qilganda so'ziga ehtiyot qilishi kerak vaqti bo'lmag'icha bag oldiga o'zi kirmasligi so'ramasdan avval o'tinish qilmasligi kerak aqlliq kishi nima deydi angla aqlliqning so'zi ma'ni yo'lini ochadi vaqti bo'lganda podsholarga yuz ko'rsatdi so'rag'anda bir so'zga bir so'z bilan javob ber har narsaning belgilik vaqti va payti bo'ladi payti kelganda bo'lsa buni ikki ko'z ko'radi hojibning barliq fazilat va bilimlari ana shundoq bo'lishi lozim ondin ulug' hojiblar ishqi qo'l uzatsa bo'ladi ey alay mening bilganlarim shular edi so'ralg'anga yarasha buni aytib berdim alikning o'gdilmishki suoli Ali aytdi bu so'zlarni angladim tushandim endi sendan yana bir so'z so'rayman ishik og'izi qandoq bo'lishi kerak bu ishni qandoq odam ishlasa bo'ladi